для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Каля хаты спынілася фурманка. Конь, якога, відаць, вельмі гналі з палёгкай фыркнуў. Зноў пасажу, падумаў Пятро. Рэдка выпадала ноч, каб яе не выклікалі да парадзіхі. Ціхілі настойлівы стук у шыбу і нясмелы голас. «Доктарка!» Саша адразу прачнулася. Асцярожна ўзнялася і, адчыніўшы фортку, прашаптала невядомаму чалавеку за акном. «Іду, не стукайце!» Яна збіралася паціху, каб не разбудзіць Пятра, мяркуючы, што ён як звычайна спіць. Але Пятро паклікаў яе. «Ты не спіш? Э, спі, спі, мяне зноў клічуць». Яна пацалавала яго і, узявшы ў рукі чаравекі, каб не стукаць абцасамі па падлозе, выйшла. Пятро з нейкай дзіўнай радасцю падумаў, што... Недзе зноў народзіцца чалавек, зноў прыйдзе радасць у хату, і ад думкі гэтай адразу зніклі яго трывога, неспакой быццам ён раптам упэўніўся ў непераможнасці жыцця. Ён хутка заснуў. Прачнуўся на світанне ад дотыку сашаных рук. Яна лажылася побач. Цела яе было халоднае, і ўся яна пахла свежым сенам, дарожным пылам і ёдам. А праз гадзіну яе выклікалі зноў. За снеданнем Саша сказала: « Сёння прыняла двух цудоўных хлопчыкаў. Зноў хлопчыкі, без захаплення сказала Аня. На вайну гэта кажуць, калі родзяцца адны хлопчыкі. Ніякай вайны не будзе, Усё гэта бабскія выдумкі, сказаў Пятро аўтарытэтна, як належыць сталаму мужчыну сярод жанчын. Калі не лічыць начных думак і трывогі, ён сапраўды быў перакананы, што вайны не будзе, а калі вораг нападзе, то будзе разбіты адразу, за які тыдзень-два. Як і большасць яго равеснікаў, ён безмежна верыў у магутнасць сваёй арміі, у якой яму трэба будзе служыць. Саша, Цяжка ўздыхнула, пасля прызналася Пятру. Я ніколі нічога не баялася і ніколі не думала пра гэта, а цяпер баюся. Баіся, чаго? Вайны. Ведаеш, калі маеш шчасце, дык, мабыць, заўсёды баіся яго страціць. Праўда? У хуткім часе ёй давялося перажыць за сваё шчасце сапраўдны страх, а не толькі ўяўны ад думак. Пасля выпускнога вечара будучыя тэхнікі, аўтамабілісты, дарожнікі паехалі за горад і там трапілі пад праліўны дождж. Пятро прастудзіўся і захварыў на двухбаковае запаленне лёгкіх. Патым, якое кароткае было яго пісьмо, два нейкія сказы без знакаў прыпынку. «Сашок, я захварыў запаленнем, ляжу ў першасавецкай, цалую цябе». І патым, якой слабой рукой гэта было напісана крывыя разрозненыя літары Саша зразумела што муж вельмі цяжка хворы разгубленая спалоханая яна прыбегла з амбулаторыі да гаспадыні ўпершыню заплакала пры ёй дагэтуль калі часамі і плакала дык употай каб ніхто не бачыў чаго ты здзівілася гаспадыня я вельмі баюся што ён памрэ як дзіця ўсхліпнула саша другога знойдзеш. Магчыма, хацела пажартаваць гаспадыня, але сама пасля была не рада. Саша адхіснулася, і вочы яе бліснулі іскрамі гневу і варожасці. Як вам не сорамна, Аня? Вы самі пахавалі мужа. Я кахаю яго. Ён мне даражэй за ўсё на свеце, даражэй э, жыцця. Ані да болю сорамна. Яна таксама заплакала. «Даруй, Шурачка, даруй, хіба я хацела паганай сказаць, ай, так не ўтрымала языка, божа, мой божа, такі наш лёс жаночы. Я зараз жа паеду да яго, яму будзе лягчэй, калі я буду пры ім. Як ты паедзеш, а? А работа? А што работа? Хіба што здарыцца за дзень-два?» Я ж хутка вярнуся, я толькі пабачу яго суцешу, але ж закон гэты. Сапраўды. Незадолга перад гэтым выйшаў закон, згодна з якім за прагул, за спазненне на работу аддавалі пад суд. вашу добросумленную ва ўсім крыштальна чыстую заўсёды страшыла думка, што і яна можа неўзнарок трапіць на лаву падсудных. А як яна дакажа, што ёй трэба было абавязкова ехаць, яны ж нават не запісаны ў захсе? Не. Я поеду, што будзе то і будзе, а я не магу не ехаць. То попрасі у старшыні коня, Я падвязу хоць цябе. А дзе яго знойдзеш старшыню? Ды лепш, каб ніхто не ведаў, я пайду да рэчыцы, паспею на рабочы поезд. Ай, проці ночы, у такую дарогу, а божачка мой, спалохалася гаспадыня. Аня, вы не адгаворвайце мяне, я не маленькая, што мне ноч. З сабой, акрамя грошай, завязаных у насавой хустачцы, Яна ўзяла белы халат, бо ведала, што без яго цяжка будзе прайсці ў бальніцу. Яна не ішла, яна бегла, адна сярод ночы сярод поля. Над ёй было зорнае неба, бязмоўнае, бясконца далёкае, а до самой дороги подступали посевы высокого спелого жита, пшаницы, ячменю. Збыжена жила, у ёй нешта шапталася, звенела, уздыхала, гэтая близкость нечага живого бадёрыла и одночасова страшила. С-под ног час от часу взлетали ночные птушки, ледь не бьючие крылами по твары. Спочатку Саша полохалася, нават ускрыквала от страху, потом привыкла и не звертала увахи. Чаго мне баяцца? Чаго, калі хворы Петя? Слав ты мой, любы, каб я была гэтай птушкай, даўно прыляцела б да цябе. Я не магу ляцець. Я буду бегчы, бегчы, бегчы. А чаго бегчы? Усё адно прыйдзецца чакаць поезда. А калі спазнюся, лепш раней прыйсці. Дзе-нідзе пачалі жаць, і на полі стаялі бабкі, здалёк падобныя ў цемры на постаці людзей. Адна з такіх постаці раптам прыўзнялася, кінулася ўцякаць. Саша спалохалася і таксама пабегла, бегла так, што здавалася сэрца вось-вось выскачыць з грудзей. Але яна падумала пра Пятра, і страх знік. Пятра. Праходзячы паўз вёску, яна зноў убачыла, як з прыдарожнай лаўкі ўсхапіліся і пабеглі дзве постаці. Яна падышла так блізка, што добра разгледзела дзяўчыну і хлопца, закаханых, і раптам здагадалася, чаму яны ўцякаюць. Каб не несці халата ў руцэ, яна надзела яго, выглядала белай зданню. Яна скінула халат, пайшла павольней. На ўсходзе, заружавела неба, канчалася кароткая летняя ноч. Старому вартаўніку пры бальніцы Саша сказала, што яна практыкантка, і як пропуск паказала халат. Яна баялася спытацца ў каго-небудзь сясцёр, дзе ён ляжыць, а раптам скажуць, што яго ўжо няма, і цішком абыходзіла ўсе палаты аддзялення па чарзе. Адчыніла дзверы адной палаты і ўбачыла ў куце схіленую перад ложкам постаць сястры і адразу кальнула ў сэрца ён там. Яна хутка пайшла да ложка. Хворы ўзнімалі галовы са здзіўленнем глядзелі на яе. На гук крокаў павярнулася сястра. Саша пазнала любу і спынілася варожае пачуццё варухнулася ў яе грудях. Пятро расказваў, як Люба хацела прывабіць яго. «Ты?» – крыху здзіўлена спытала Люба. «Гэта ён цябе клікаў увесь час? Саша, Саша! Ха, цяпер я разумею!» Яна крытычна гледзела Сашу, іранічна усміхнулася. Дякуючы дапамозе бацькі дырэктара саўгаса любе ўдалося пераехаць у горад і цяпер яна працавала старшай сястрой аддзялення. Галоўнай у горадзе яна мела жаніхоў і была ўпэўнена, што хутка выйдзе замуж. Жыццё ў горадзе, жаніхі і пасада ўсё разам давала ёй падставы ганарыцца, весці сябе важна і глядзець на такіх, як Саша, вясковых з вышыні свайго уяўнага становішча. Праўда, да Пятра яна хоць і была злосна, але да хворага ставілася ўважлівай, нават пахвалілася сёстрам, што хлопец гэта некалі ад кахання траціў розум і пехатой за паўсоткі кіламетраў бегаў да яе ў вёску. З'яўленне Сашы крыху узлавала яе. «Жонка!» – зняважліва падумала яна і спыталася. «Дык ты...» сапраўды выйшла за яго? Ён тут, калі яму рабілася лягчэй, расказваў, што жанаты. Дзяўчаты не верылі. Дзіця яшчэ. Я таксама не верыла. Але Саша не слухала яе. Яна стаяла за два крокі ад ложка і не зводзіла позірку з твару Пятра. ляжаў нерухома, з заплюшчанымі вачамі быццам спаў. Але яго засмяглыя патрэсканыя ад гарачкі губы распораз крывіліся ад болю, зрэдку пакутліва перасмыкаўся ўвесь твар і ўздрыгвала цела. Нават пунцовыя плямы на запалых шчоках у гэтым іх знікалі і шчокі ўраз рабіліся бяскроўна бледнымі. Саша прысела на ложак і, узявшы яго руку, прыціснулася да яе шчакой. Нехта з хворых сказаў з захапленнем: «Ого! Другі цяжка ўздыхнуў, прагнучы гэткай же простай і шчырай ласкі. Люба усміхнулася зноў-такі з іроніяй паправіла пузыр з лёдам на галаве хворага. У яго 41 тэмпература. Увесь час лёд трымаем, сказала яна суха, мабыць, жадаючы падкрэсліць, што не пяшчота трэба хвораму, а клапатлівы догляд. Рэдкі па цяжкасці выпадак двухбаковай пнеўманіі. Чакаем крызісу. Ты падзяжурыш каля яго, так? Я буду тут. Доўга быць тут Бася Ісакаўна не дазволіць мне і так мала не будзе, што пусціла цябе, але э, бяру на сябе. Саша ўспомніла, што калі яны хадзілі сюды на практыку, то ўсе вельмі баяліся гэтай суровай басіі сакаўны, галоўнага ўрача, але цяпер яна нікога не баялася. адгэтуль не выганіць. Не пайду, вырашыла Саша з упартай рашучасцю. Я адна маю права быць пры ім. Яна ўпэўнена паправіла падушку коўдру, глядзела, як пакутліва адбіваецца боль на яго твары і сама адчувала гэты боль дзесьці глыбока ў грудях. Пятро стагнаў. Яна пяшчотна гладзіла яго рукі, шчокі, быццам хацела гэтак суцішыць боль. Суседзі хворыя з павагай размаўлялі з ёй, распытвалі, адкуль яна, расказвалі, як прывезлі Пятра, як ён трызніў усе гэтыя дні, скардзіліся на свае хваробы. Яна ім сумленна адказвала, давала парады, нават некага выслухала, але пасля не магла ўспомніць, пра што яе пыталі, што яна адказвала, навошта кагосьці выслухвала. Гэта смешна ёй фельчарыцца выслухваць хворага пасля вопытных урачоў. Але тады Саша не думала пра гэта. Яна была ўдзячна гэтым людзям, што яны цёпла і клапатліва гаворыць пра Пятра і хацела зрабіць ім што-небудзь добрае, памагчы. Але што б яна не рабіла, з кім бы не размаўляла, яна ні на міг не адрывала вачэй ад мужа, Думка аб тым, што ён можа памерці, не вытрымаць таго, што называецца страшным словам крызіс, больш не прыходзіла. Такая думка не магла з'явіцца, пакуль яна бачыла, як ён дыхае, стогне, крывіцца ад болю. Яго жыццё гэта яе жыццё. А нават безнадзейна хворы чалавек думае толькі пра жыццё, толькі пра про життя. Маша думала, як Пятро зноў прыедзе да яе, і яна ўжо больш нікуды не адпусціць яго. Ён хацеў ехаць некуды ажно ў Беласток, куды яго назначылі пасля тэхнікума. Не, не, не, не трэба яму ехаць. Яны будуць хадзіць разам па полі, сядзець у садзе. Цяпер паспелі яблыкі. Потым Яна возьме адпачынак, і яны паедуць на параходзе. Саша ўспомніла, як перад хваробай ён ад'язджаў ад яе. Ехалі разам да рэчыцы, Сашу выклікалі ў райздраў. Доўга чакалі парахода, Пятро сказаў, што холадна. Яна накінула яму на плечы сваю шарсцяную хустку. Ён захутаны заснуў, паклаўшы галаву ёй на калені. А потым прыйшлі нейкія дзяўчаты, сакатухі засмяяліся і разбудзілі яго. Магчыма, ён і прастудзіўся тады ў тую ноч. Пятро раптам застагнаў і паклікаў: "Мама!" Потым сказаў нешта незразумелае: "На ягадным не праедзем, не пойдзем". "Мама!" У Сашы сціснула ў горле, яна і ўзрадавалася яго голасу і раўніва жадала, каб ён паклікаў яе. Праз хвіліну ён расплюшчыў вочы, доўга глядзеў на яе, як бы пазнаючы, і потым квола ўсміхнуўся і прашаптаў: «Саша!» І тут жа паскардзіўся, як скардзіцца дзіця маці. Мне вельмі балюча. Саша! Балюча, Петя, балюча, я ведаю. Яна нахілілася і пацалавала яго ў гарачыя засмяглыя губы. Люба заглянула ў палату і сказала: «Ты пакармі яго. Ён нічога не есць. Можа, ад цябе возьме. сапраўды не адмовіўся, хоць яму было цяжка глытаць. Калі накарміла хворай, раптам хутенька леглі ў ложкі, зашапталіся. «Ідзе, ідзе, ідзе!» Саша зразумела, хто ідзе, калі ўбачыла ў дзвярах Басю і Сакаўну. Галоўрач рабіла абходку. Яна спынялася ля кожнага ложка, слухала тлумачэнні ўрача-ардынатара, пытала ў хворага, як самаадчуванне прыпісвала назначэнні. Дайшоўшы да ложка Пятра, яна сурова спытала ў Саша, «А вы хто?» Саша збянтэжылася і стаяла, як вінаватая вучаніца. «Я... Э, я... фельчар!» «У маёй бальніцы я не ведаю такога фельчара. Хто вы хвораму?» «Я сястра, Яна не разумела, чаму не прызналася, што жонка, напэўна, пабаялася, што не павераць ці могуць сказаць што-небудзь крыўднае, абразлівае. «Хто пусціў?» – павярнулася галоўрач да дзяжурнага ўрача. Той паціснуў плячамі. «Я пусціла. Мы разам вучыліся», – з дзівнай усмешкай сказала Люба. «Дазвольце мне застацца». Нясмела са слязьмі ў голасе папрасіла Саша. «Паўгадзіны». Літасціва дазволіла Бася Ісакаўна, звяртаючыся да Любы. Сашу напалохала. Як яны аглядалі Пятра, як адышоўшы шапталіся, паўтараючы страшнае слова «крызіс». І яна вырашыла не пакідаць мужа, як бы не выганялі яе. «Крызіс». Праз паўгадзіны Люба папрасіла, каб Саша пакінула палату, але хворыя напалі на Любу. Не бачыце хіба, у якім цяжкім становішчы блізкі чалавек. Няхай сядзіць, нікому яна не замінае. Люба знікла і больш не з'яўлялася. Хворыя суцяшалі Сашу, падбадзёрвалі, называючы з ласкавай іроніяй сястрой. Яна не разумела, што Навошта яе суцяшаюць, яна не плакала, не ламала рукі ў роспач, а проста сядзела і не зводзіла позірку з пецевага твару. Жанчына не ведала, што яго боль, яго пакуты адбіваюцца і на яе твары, а збоку гэта было усім відаць. Пад вечар у палату зноў зазірнула Басі Ісакаўна. «Вы яшчэ тут!» Галаўрач амаль прастагнала. «Божа мой, што робіцца ў маёй бальніцы!» Злосна закрычала. «Любов Андреевну і Зою Петровну да мяне! А вы, галубка, ідзіце за мной!» Саша паслухмяна пайшла, пакорлівая і маўклівая. У сваім кабінеце галаўрач загадала «Скідайце халат!» Саша скінула. Басісакаўна замкнула халат у шафу. «Гэта мой халат?» – паспрабавала пярэчыць Саша. «Ідзіце! І каб я больш не бачыла вас тут, я яшчэ ў райздраў напішу, галубка!» Саша выйшла на двор, села на лаўку і горка заплакала ад крыўды, стомы, і болю. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.